Psalm 12 In finem Salmus David Usque quod Domine oblivisceris me in finem Usque avertis faciam tuam a me Quam Dio ponum consilia in anima mea Dolorum in corte meo pediam Usque quod exaltabitur inimicus meus super me respice et exaudi me Domini Deus meus. Illumina oculus meus, ne unquam ob dormiam in morte, ne quando dicat inimicus meus, prevalui harvesus eum. Qui tribulant me, exultabunt si motus fuero, ego autem in misericordia tua speravi exultavit cor meum in salutari tuo. Cantabo Domini, qui bona tribuit mihi, et salum Domini, Domini Altissimi.